DJ Matt G e o bravo tem nome. Traz a nave espacial pro menor que é doideira. Vou abduzir aquela morena solteira pra nós fazer um. Isso que é foda, né? Vários que pausa na picadilha do menor. Eu tô pensando em viajar pro outro planeta. Eita, pra ver se lá eu me sinto melhor. É que eu tô cansado da tag 2K. É que eu tô cansado de tanta falsidade. Quero aquele foguetão, chavozão, bonitão. Vou fazer uma ligação pros caras lá de Marte. A nave espacial pro menor que é doideira. Voa e aquela morena solteira pra nós fazer uma. Imagina um bailão copão na mão. Bem longe da comunidade. Mais tarde vou fazer CV ver estrela. Uma transa doideira dentro da minha espaçonave. é doideira. Vou abduzir aquela morena solteira pra nós fazer uma viagem. Imagina um bailão copão na mão, bem longe da comunidade. Mais tarde vou fazer CV estrela, uma transa doideira dentro da minha espacionada. Parei pra refletir, olha como esse mundo tá não gosta de escutar mentira. Mas se falar a verdade, vários vão se afetar. E falando afetando, eu tô não tenho culpa se a estrela não brilha. Se ela não brilha, não tente apagar a minha. Me garanto o café, Deus que guia os meus passos. E hoje nós tá nas pistas, tendo assunto até pra mídia. nas pistas, dando assunto até pra mídia assim, só flash Na vida dos artistas, foca nesse papo Descruzar esse braço, reclama menos e começa a caminhar Para de olhar pro lado, se tá acomodado Então se contenta no lugar que você tá E hoje nós tá nas pistas Dando assunto até pra mídia E sempre foi assim, só flash Na vida dos artistas E hoje nós tá nas pistas assunto até pra mídia E sempre foi assim, só flash na vida dos artistas Me fala aí quem não sonhou, quem nunca acreditou Tem que ter fé e força de vontade Sei que o favela sempre sonhou, buscou e conquistou Isso é um tapa na cara dos fraudes. De longe te deixar um recado. Se o dia te rebaixaram, não liga, grita mais alto. Que os humilhados serão exaltados. Que os humilhados serão exaltados. não, no tu caneta e esse ditado. não, no né, tu tá caneta e esse ditado. Eu pensei que eu tava sonhando, mas tô acordado. Porque eu tô vivendo um tempo diferenciado. Hoje pra mim ficou barato, que era muito caro. Hoje eu faço o que eu quiser, o que eu quiser eu faço. Tenho opção de escolher fazer o que eu bem entender. Tem opção de escolher. De fazer o que eu bem entender. Hoje eu quero aquela morena gostosa do rabetão. E botar ela de biquíni no meu foguetão. O que quiser nós paga a vista, eu não passo cartão. Porque os moleque grica sua é outra dimensão. Porque os moleque grica sua é outra dimensão.